sangat punya cerita. Diwedeni pocong. Kiriman dari Jiran Sugianto. Dukuh Utuk Kidul Papringan Desa Dukuh Kidul, Kecamatan Ngasem Bojonegoro. pancen supir sarteran. Saben isuk wong sing butuhno jasaku. Nek jadwal sarteranku ora ana barengane mesti tak layani wae. Awan iku aku disarter marang dukun Samidi dikon ngeterno ning Malang. Aku tekan omah Mbah Samidi wis dienteni wonge lungguh ning kursi karo rokok-rokokan karo ngombe kopi. Rokok sing ambune kaya menyan kuwi mabul-mabul beluke. Wes tak enteh enteni kaet mau lo Tek. Tak kira kowe lali. Ora, Mbah. Aku banjur diwene kopi. Yang diombe, Tek, kopine ben ora ngantuk mergo arep mlaku adoh. Kopi wis tak umbi sampe entek. Mbah Samidi banjur ngajak budal. "Eh anakku, aku yo heran sapa sing diceluk Mbah Samidi ki mau." Terus tak buka no lawang mobil Mbah Samidi banjur munggah. "Kowe manggon mburi ae le aja manggon ngarep." Saya suyaku aku saya heran apa Mbah Samidi kuwi stres apa piye kok ngomong dhewe. turut dalan Mbah Samidi akeh menenge karo rokok-rokokan siyong sing ambune wangi. Ning mburi tak wasi aku krungu swara glodakan karo bocah cilik padha guyon. Bareng tak wasi ya ora ana apa-apa. Banjur aku teko Malang. Mbah di banjur tak takoni. Sing mbok gawa kuwi apa le, Mbah? Ning mburi kok suarane ning bocah guyon. Mbah Samidi banjur jawab karo guyu. <laughs> Kowe iki rasairan ngono totek. Barang wis tekan Malang, Mbah Samidi terus mudhun saka mobil. Mandek ning ngarep omah terus enek wong metu saka njero omah. Wong lanang karo wong wadon bangsa Cina. Omahe gedhe pagaran mubeng tembok dhuwur. Mergo wonge duwe sarang walet. Wong ki mau banjur ngomong karo Mbah Samidi. Wes mbok gawakne, Mbah. Ya wis ta. Aku yo nyolot tambah heran. Mbah Samidi banjur mlebu ngomah, aku yo melu mlebu. Mbah Samidi banjur nampa amplop kandel banjur dibuka isine duit lan ana sing diwenehno aku. Banjur dhek karo aku. Wis rasa heran tak. sing tak bawa ki mau ya anak ndruwo loro takon jaga wali ben ra dibobol rampok aku terus wedi jatuk manaku moh banget terke sampean nek sing mbok gawa ki gendruwo kowe mulih dhewe ya le aku rak mulih sesuk-esuk mergo arep diterno bose ye. ngerti mangkon aku banjur mulih Neng langit tak wasi mendungi peteng arep udan. Aku terus mulih. Turut dalan udane deres banget. Uluku jemborok terus ketoke ning jero mobil enek wong sing melu. Saklebatan eneng wong wadon rupane putih lungguh ning mburi. Bareng tekan poh limo etane kayangan api, aku dikagetno enek pocong ngadek gejejer ning tengah ratan. rupane putih karo sendakep. Kenek soroting lampu mobilku mergo oleh melaku sokoitan banter. Pocong dek mau banjur tak tabrak, suanane mak res. Pocong ki mau katon nemplek neng ngarep kocong montorku. Karo merengingis, awakku gel-gelan karo sikilku gemeteran. Karo oleh ku nyetir sampe seleoran. Aku raiso konsentrasi, pocong iki mau nemplek ning mobilku tekan pas kayangan api dalane ngulo nanjur mergoleku numpak saking banteri anggonku mlaku bareng arep ngerim dadak manrim kublong aku gejegur kalenan untunge enek wit ploso rodok gedhi kaca mobilku pecah karo mobilku seok mobilku tak tabrak no wit ploso ki mau mak bres daripada aku kecemplung kalen kang akeh banyune aku banjur sadar mobilku karo bosku langsung digoning bengkel esoknya -e digeret karo mobil patroli polsek ngasem aku lagi iso sadar digoning puskesmas dirubung wong akeh wis semene wae cerita saka alku aja lali nek teko poh limo kayangan api akeh ndonga mergo ning kono akeh demit sing gawe cilaka iki cerita saka jiran Sugianto papringan Dukuh kidul ngasem bersama tim Cima. Oh.